بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله واسكنه فسيح جنانه والآحاد ما سوى المتواتر وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة پنج تا شرط حدیث صحیح داشت حدیث صحیح لذاتهی حدیث صحیح لذاتهی بالاتره یا حدیث صحیح لغیرهی حدیث لذاتهی بالاتره چرا؟ چون حديث صحیح لغیری حسن لذاتهی بوده که رواتش تا نبودن خفیف و بودن با تعداد طرق تقویت شده اومده به چند به چه درجه به درجه صحیح لغیری یعنی رتبهش اومده بالا وقتی که میگیم صحیح لغیری یعنی رتبهش دیگه تقریبا شبه مساوی شده با صحیح ذاتی چون دیگه بالاخره دو تا طریقه دیگه این قاعده تقویت حدیث گفتیم از چه نسی گرفتن لم يكون رجلين فرجل فرجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى زي في یسیره با طریق دیگر تقویت میشه بس اینجا شهادت دو زن شو شهادت یک مرد پس در یک رتبه قرار گرفت در یک مستوا اینجا وقتی که حدیث حسن ذاتی کسی خفی الضبط از طریق دیگر روایت بکنه چی میشه حدیثش میاد به درجه صحیح لغیری به درجه صحیح خاطر همین اکتفا میکنن صحیح که شامل این دو تا سمت صحیح لغیره و صحیح لذاتی و اما حسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة این چیزش تقریبا شبه متفقی امام عراقی همین نقل میکنه امام سيوتي هم من میکنه المرتضى في حده متصل المرتضى في حد في حده متصل بنقل عدل بنقل عدل قل ضبطه ولا شذ ولا علل وليرتب مراتب والاحتجاج يجتبي صحيح أم همينطور فالأول المتصل الإسنادي بالنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتؤذي إن پنج در حدیث صحیح دیگه چیز متفقی که شیخ داره نقل میکنه شرط عدالت شرط ضبط شرط, شرط اتصال اسناد و نفی شذوذ و نفی علت یعنی این چیزی نیست که یعنی بین محدثی و محدث دیگر تفاوت داشته باشه مگر سه تا از علما یا چهار شرط حدیث صحیح گفتم شرط متفق نزد ائمه اهل حدیث مگر نگید که شیخ اجماع نقل کرده در, در, در این شرط اجماع نیست یعنی تمامی علما اتفاق کردن الا مقید به الا استثناء مگر چهار نفر اون چهار نفر کیان اولیشون امام ابن حبان در صحیحش دومیش امام نسائی در کتاب سننش سومی امام ابن خزیمه و چهارم امام حاکم بینها میگن متساهل متظاهلا در تصحیح یعنی چه متظاهلا در تصحیح امام ابن حبان در کتاب الثقاتش چون دو کتاب داره کتاب الثقات و کتاب المجروحین میگه من در این کتاب سقاتم از رواتی نقل که جرحی دربارش رو ندونستم یعنی هر راوی که جرحی نیست یعنی ثقه است بر عدالت از در مسلمان ها عدالت یا جهالت یا جرح سه تا یکی میگه اصل عدالت از مؤمن آدم خوبی باشه یکی میگه نه اصل انسان ها آدم های خوبی نیستن از هزار نفر یکیشون بهشتیه یکی میگه اصل جهادته شاید خوب باشه شاید بد باشه کدوم قول صحیحه ابن حبان میگه اصل عدالت شیخ منشیخ عبدالحسین عباد میگه اصل جهالته یعنی نه جرحش نه تعدیلش چرا؟ چون کسی که ما علمی در بارش داریم ما هم نسبت به اون جاهلی چطوری یک کسی که ما او را نمیشناسیم ازش بپذیریم میگه خداوند نگفته ان فاسقون به نبعیم فتبینوا از بر اینی که اون شخصی که اومده که ما نمیشناسیم فاسقه از نمیشناسیمش بخاطر خاطر همین خداوند جنبه زم را در خبر ترجیح میده فاسق گذاشت اسمش شاید عادل باشه شاید عادل باشه بخاطر همین جمهور محدثين با ابن حبان و ابن خزیمه که دو تا کتاب صحیح دارن کتابشو صحیحه ولی ما كتاب صحاح نداري ما صحيحين داریم بخاري مسلم اما ما ما عدا ان كتابات هست صحيح صحيح ابن خزيمة و ابن حبان که شو صحيح ما كتاب صحیحشون نمیشماریم و مستدرک حاکم هم همینطور سنن صحيح همینطور صحیحشون نمیشماریم چون متساهلن در تعدیل کسی که دربارهشون جرح ندارن تعدیل میکنن بعضی میگن خب آلبانی هم متساهله بعضی میگن از آلبانی هم نمیشه پذیرفت آلبانی متساهله در تسهیل. تسهیل وقتی که میشه گفته میشه تساهل سهلنگاری سهل گرفتن در تسهیل یک واژه خاصه شما وقتی که با زبان یک قوم صحبت میکنید باید با اون اصطلاحات قوم زبان اون قوم آگاه باشید نزد محدثی وقتی که متساهل یعنی اینکه در شرط صحیح عدالت و ضبط را بعضی ها در نظر نگرفتن مثل امام ابن حبان و ابن خزیمه شرط عدالت اینکه معروف باشه اینکه تعدیل شده باشه در نظر نگرفتن پیششون در شرح مشکل در شرح عدالت ها شرط عدالت شرط عدالتشون خیلی وسیعه هر کسی میتونه عادل باشه مادامی که جرح دربارهش ثابت نیست این است این اشتباه عادل کسی که معروف باشه به تقوا عادل کسی که شهرت داشته بشه به تقوا و از خوارم مروبت و اعمال فس دوری بکنه خوارم مروبت یعنی بیشخصیتی ساندویچ نیاد وسط خیابون بخوره بستنی نیاد یک شیخ یک عالم حالا شاید الان عادی شده ولی خب نزد محدثین بحث وقار و حیبت و جایگاه علم حدیث حفظ کردن جای خاص خودش داره این مسائل مسائلی که ما به عنوان طلاب علم باید بدونیم چون به زبان اهل شأن باید بر بگریم، باید به قوم به اون قومی که خصوصا علمای حدیث در این مسئله که صاحب فنن باید بر بگرد نه علمای اصول علم مصطلح حدیث اصحاب خودش داره درسته که علمای اصول بهش اهمیت دادن ولی یک سری مسائل از علم کلام واردش کردن که نیازش نبوده بعد این مسئله گفتم یعنی اشاره بشه که فکر نکنیم که این شرط شرط متفقون علیه نزد همه علما بعض از علما که تعارفت نام بردن مخالفن و بهشون میگن تساهل اما امثال آلبانی به آنها متساهل گفته نمیشه چرا چون ما اگر بیام سلسله صحیح آلبانی و اروا غلی و دیگر کتابه آلبانی رو بخونیم میبینیم که هیچ وقت آلبانی یک حدیثی که مجهول درش هست و تعداد طرق نداره و تقویت نشده باشه تصحیح نمیکنه اصل بر تصحیح میگیره اگر راوی مجهول باشه برخلاف ابن حبان و ابن خزیمه و حاکم ابن خزیمه برخلاف اینها مثل ابن حبان نیست اگر جرحی ندونه قبول ازش بکنه شیخ البانی رحمه الله جز این سنف از ائمه نیست بس اصطلاح اصطلاح تساهل اصطلاح خاصیه بله البانی طبق علم مصطلح حدیث که میخوند در شرط حسن حسن لغیره حدیث زید مجهوله یک راوی زید در درش زبش یسیره با تعداد طرق میاد حسن لغیری میشه این شرط آلبانی تنها نیست شرط امام محمد هم هست امام محمد هم قبول میکرده و ترجیح میداده حدیثی که ضعفش داره و قابل تقویت بر احادیث چیزی که ابن تیمیه نقل میکنه احادیثی که ضعفش یسیره ترجیح میداد بر رأی خودش احادیثی که قابل جبران بودن تقویت و این سریع علم محدثینه این اصطلاح حادثی نیست که مثلا بالفرس آلبانی اختراع کرده باشه این هست که شهرت داشته از زمان امام ترمزی امام نمعین قبل از امام ترمزی که شیخشه اصطلاح حدیث حسن این اصطلاح حادثی نیست ها اومدن کتاب ها نوشتن مثل ملیباری کتابی داره در بحث نقد حدیث حسن منی که حدیث حسن وجود نداره استناد میکنه به گفته ابن صلاح و میاد دیگه این اصطلاح بدعته اگر اصطلاح حسن بدعته صحیح هم باید بدعت باشه ضعیف هم باید بدعت باشه این اصطلاحات استقرائیه استقرار کردن و مشاحات هم در اصطلاح مثل توحید گفته میشه توحید الوهیت توحید عبادت توحید معرفت و اثبات توحید عملی همشون یک توحیده حالا این تعبیر ازش میکنه توحید عملی این ازش تعبیر میکنه توحید عبادت این میگه الوهیت همشون یکیه اصطلاحات از کجا به دست آوردن از خود قرآن و از خود سنت با استقرار إياك نعبد وإياك نستعين غيرك رب العالمين هم مؤمنين رب العالمين إثبات ربوبيته إياك نعبد وإياك نستعين إثبات الوهيته عبادته إياك نعبد بس إنها با توجه به استقرای نصوص اومدن این اصطلاحات رو آوردن تا اینکه ما بتونیم تشخیص بدیم و بتونیم این طبقات رو درک بکنیم و بدونیم هر چیزی جای خودش بذاریم این از این قوی تره این از این قوتش پایین تره و علتش هم بدونیم چرا رتبهش با این اومده چون ضعفش یسیره قال الحسن گفتیم در تعریف حسن وش المرتضى في حده ما اتصل بنقل بنقل عدل قل ضبطه ان قل ضبطه ما نقله عدل خفيف الضبط قليل الضبط خفيف الضبط همه یک عبارته خفيف الضبط قليل الضبط ضبطش ضعيف يعني یعنی حافظش صدوق یهم مثلا صدوق یهم او له اوهام اینجا وقتی گفت دیگه صدوق له اوهام دیگه فورا حدیث نگه صحیحه باید بریم دیگه نگاه بکنیم کسی دیگه تاییدش میکنه یا نه یعنی یک راوی کسی غیر خودش باید باشه که این حدیث رو تقویت بکنه چون وقت دارم الا اینکه صدوق تنها باشه اگر صدوق باشه حدیثش حسن مثلا اگر در ضبطش یکم مثلا له یهم مثلا یهم قلینه. اما اگر له اوهام شد دیگه نه این دیگه ضعیفه بس فرق بین یهم و له اوهام له اوهام شدید تر یهم یهم احیانا او یهم قلیلا کدوم شدید تره شدت له اوهام خیلی سنگین تره شدید تره بخاطر همین رتبهش پایین تره این با دقت بکنید در اصطلاح محدثی خصوصا امام ابن حجر در کتاب تقریب و تهذیب به این طبقات اهمیت خاصی میده و هر عبارتی را از ائمه حدیث را در طبقه خاص خودش می‌ذاره این الفاظ جرح و تعدیل گفتیم ما این مسائلی که الان بهمون رسیده در بحث طبقات در بحث الفاظ جرح و تعدیل اینها بعد از استقرا هست و هر کدوم از محدثین یک اصطلاحات خاص خودشون دارن مثلا امام بخاری میگه فیه نظر یعنی دروغگو هست کذاب مثل الحدیث متروکه امام میگم مثلا وقتی که امام بخاری میگه فیه نظر میبینیم که قطنی گفته کذاب هر کدوم اصطلاح خاص خودشون داشته و این اصطلاحات قوم فرق میکنه بین امامی که خیلی سخت میگرفته مثل امام نسائی در جرح شدیده حتی شیوخ بخاری رو تجریح میکنه به مجرد یک اشتباه خلاص صدوق دیگه صدق ثقه بهش نمیگه میگه صدوق امام ترمزی یک اصطلاح خاصی هست که حمل حمل بر چی هست حمل بر حدیث حسن لغیری اگر ما به کتاب علل بر بگردیم نرید کتاب مختصر علم حدیث بخونید بگید که امام ابن کثیر گفته فی این کتاب فی ای فی ای کتاب قاله بگید نرید بگید که امام ابن کثیر انکار کرده حاشا کرده که امام ترمیزی نگفته نه امام عراقی میاد رد بر ابن کثیر میده به گفته امام ترمیزی در کتاب علل ثابت بلان هست به سنن ترمیزی نگاه کنید قسمتش علل هست که میگوید الحسن ما روی من غیر وجه ما روی من غیر وجه ولم يكن فيه متهما ما روی من غیر وجه ولم يكن فيه متهما در تعریف حدیث حسن ما روی من غیر وجه تعداد طرق درسته تقویت شدن با تداعی طرق ولم یکو فیه متهم متهم نیست یعنی چی ضعفش یسیر شدیده ضعفش یسیر باشه پس حدیثی که ضعفش یسیره با تداعی طرق میشه حسن نزد امام کی حسن نزد امام ترمذی حال امام ابن کثیر نشتاله پیشش خب شما میگید ما رویه من غیر وجه ولم یکن فیه متهما پس چرا امام ترمیزی میگه هذا حدیث حسن غریب خب غریب از این وجه روایت شده چطور گفت حسنه حمل غریب یا جایی میگه حسن صحیح غریب حمل غریب یا غرابت در لفظ لفظ متنش نه غرابت از لحاظ اسناد که از یک طریق روایت شده باشه غرابت لفظ لفظ حدیث یا اینکه از این وجه با این اسناد غریبه با این اسناد غریبی یعنی همون نه اون غرابتی که فرض باشه تک باشه نه به اعتبار لغویش غریبه یک غرابتی توی اسناد هست این هم میشه چرا این حرف رو زدیم به خاطر اینکه تعریف حسن رو خودش مجزا میکنه فقط تنها اشکالی که هست ما چطور جنب بندیم اصطلاح ترمیزی بین حدیث بین قولش حسن صحیح غریب چطور میشه حسن باشه صحیح باشه غریب ولی بله، اینجا مشکل اینجا میگیم حسن صحیح یک اصطلاح دیگه از غیر از اون اصطلاح حسن به تنهایی که خودش تعریفش میکنه چون اونجا خودش داره تعریف میکنه حسن نزد من اینه اونجا یک وجه خاصه اما حدیث حسن حسن صحیح غریب این دیگه یک اصطلاح دیگری هست که دیگه بحث خودش هست که آیا این منظورش حسن لذاتی هست که شده صحیح لغیری که یک وجهی بعضی ها گفتن و بعضی ها گفتن این حدیث حسن لغیری است ولی معناش صحیحه و همین حدیث در صحیحین داریم که هر تا هم تقریبا قوت دارن ولی هرچند که ده تا قول داریم یعنی الان نمیشه به قول معروف بریم در بحث مصطلح حدیث و بخوام اصول رو تبدیل بکنیم مصطلح حدیث ولی خب این اصطلاحی هست که بوده و خودشون هم اومدن ضوابطش هم مشخص کردن یه چیز مشخصی هست پنج کتاب نوشته شده تز دکترا در بحث حدیث حسن در جامعه در مقرا به هم چاپ شده چاپ شده چاپ ابواب حدیث الحسن عند المتقدمین و عند المتاخرین که اینجا در اون کتاب بحثش مفصل هست و کلام ائمه اونجا گذاشته شده بله هر دو تاست بله هر که بیشتر ضبط صدره ضبط کتابت چون در کتابت اشتباه کم پیش میاد در کتابت اشتباه کم پیش میاد بیشتر بیشتر ضبط صدره مثل امام ابن لیه ضبطش کمه ضبطش کمه اختلاف کرده قبلا می نوشته بعد مده از سرش نکرده میگن که کسانی عبادله مثل عبدالله بن یوسف میگن در ابن لیه اعتبار داره و عبدالله بن مبارک میگن اینا اعتبار دارن در ابن لیه چون قبل از اختلاف روایت کردن اما بعد از اختلاط اعتبار ندنه این اختلاط کی پیش میاد وقتی که مثل نعی کتابش از دست بده بعد بیاد از حفظش نقل بکنه معمولا در حفظ سینه و حفظ قلب پیش میاد کسی که از زهر قلب قلب حدیث را حفظ بکنه بعد بیاد قاطی بکنه و اشتباه بکنه معمولا بهم در اونجا پیش میاد بعضی ها یعنی نه اینکه ما نقل بکنیم در کتابت هم پیش میاد بله در کتابت هم پیش میاد تصحیح پیش میاد تصحیح پیش میاد یک لفظی را لفظ دیگه میکنه مثلا حدیث طور دیگه هست اون طرف یا طور دیگه میخونه یا طور دیگه معنا میکنه تصحیف معنا میکنه مثل شیخ البانی مثال میزنه از تصحیف کنا كنا نعلم انتهاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتكبير حدیث ابن عباس شیخ الباني میگه این حدیث با این لفظ بالتكبير تصحیفه سعیشش به ذکر به ذکر و به تکبیر هر دوتا مثل همه شیخ عبد رحم الله میگه اینجا اشتباه در کتابته اشتباه در کتابت که بعض از روات اشتباها اومدن اون لفظ بالذکر كنا نعرف نعرف انتهاء صلاه الرسول بالذکر گفتن به تکبیر بعضی ها اشتباه خوندن چون قبلا نقطه گذاری نبوده و شاید کلمه به کلمه دیگه میچسبیده و این اشتباهات رو رخ میداده بله نه همین نه به تکبیر و به ذکر اون چیزی که من یاد دارم جلد کم جلد یازدهم یا نهوم صحیحه هست که در سلسله صحیحه در ادامه یک از احادیث بعد شیخ میاد بحث بیان میکنه بعد همین لفظ به تکبیر و به ذکر به ذکر و به تکبیر این دوتا رو میاره میگه که از لحاظ نوشتن نزدیک همه و تصحیح شده این به تکبیر به ذکر تصحیح شده به, به تکبیر حالا گفتم این نظر شیخه من نرفتم که طرقش همه جمع بکنم یک جا بذارم ولی خب شیخ این ایرادی میگیره مثلا گفتم این فقط مثال زدم یک ایرادی یک محدث روی یک حدیثی میگیره بر اساس ضبط در کتابت ضبط در کتابت یک شخصی مثلا این ضبطش مشکل پیدا میکنه به خاطر تصحیفی که روح میده در بعضی از نوشتنهاش قال الحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل اتصال اسناد خالی بودن از شذوذ و علت این متفق با حدیث صحیح فقط بچه اختلافش در خفت ضبطه اما حدیث حسن لغیری همون چیزی که از امام ترمیزی گفتیم متهم به دروغ درش نباشه یعنی ضعفش یسیر باشه مرسل باشه له اوهام رابی وحد داشته باشه اونجا هست اون روایت قابل تحسین و درجه حسن لغیری میرسه قال ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره صحيح لغيره را تعریفش حديث حدیث حسن لذاته اگر طرقش متعدد بشه میرسه به حسن لذاتی تعداد طرقش ميرس بشه میرسه صحيح لغيره والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن سيوتي میگه ما خلا عن صفه عن صفه الحسن خلا انجا كاملتر ورده صفة حسن وصحيح صحیح ما یک چیز دیگه اضافه میکنیم صفت صحیح و حسن و ضعیف جدا و موضوع درش نیست چون ضعیف یه چیزی موضوع یه چیز دیگه است و صحیح یه چیز دیگه حسن یه چیز الان شما صحیح دونستی تشخیص دادید چیزی که ضعیفه صحیح نیست چیزی که ضعیفه حسن نیست چیزی که ضعیفه متروک هم نیست منکر هم نیست دروغ هم نیست ضعیف فرق مثلا وقتی که میگن حالا به دردمون میخوره ضعیف وقتی گفته میشه ضعیف که ضعفش یعنی ضعف شدید نیست یعنی متروک نیست و منکر نیست و دروغ نیست یعنی اینکه قابلیت تقویت رو داره میتونه به درجه حسن برسه و گفتن که در فضایل اعمال درسته ولی که اون دروغ امام ابن کثیر اجماع ائمه نقل میکنه لا یجوز روایته الا على سبيل القدح فيه درست نیست حدیث موضوع روایت بشه مگر که قدح اون علت دروغی بودنش را بیان بکنی لا یجوز چرا من کذب علی متعمدا فليتبوأ مقعده من النار و حدیث دیگر من روى عني حدیثا یرى انه کذب فهو احد الكاذبین حدیث صحیح مسلمه دروغ را به مردم نقل کردی تو خودت یکی از دروغگان میشی دروغی اولی که این حدیث رو داشته و تو هم دوم میشی پس حدیث رو باید آدم انتخاب بکنه تحقیق بکنه بعد مردم بگه در فضای اعمال دیگه درست نیست که ما دروغ رو به مردم بگیم یا منکر یا ضعیف شدن هرچه که ما در ضعیفش هم مشکل داریم یعنی ضعیفش هم جایز نمیدونیم ولی که اون گفته جمهوری که نقش امام نوی دق میکنه منظور اون حدیثی که چی ضعفش یسیر و اندکه قال ما خلا من شرط الصحيح والحسن ويصل الى درجه الصحيح اذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره منظور درجه صحیح یعنی يعني به قسمت صحیح یعنی يعني به قسمت چون حدیث صحیح و حسن به حدیث صحیح داریم و ضعیف داریم منظورش به اعتبار اون که بهش استناد میشه حدیث ضعیفی که از چند طریق بیا تقویت میشه و میرسه به درجه چی حسن لغیره و كل هذه الاقسام حجه سوى الضعيف فليس بحجه لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها يعني ضعيف در بحث باب الشواهد میشه ولی خب دیگه در بحث احتجاج به حدیث صحیح و حسن دیگه شکی نیست فقط ضعیف محل اشکاله قال صیغ الاداء للحديث تحمل و اداء شما دارید میشنوید بعد میرید نقل میکنید شنیدن شما تحمل نقل شما دید بعد دوباره بشه چی ادا فالتحمل اخذ الحديث عن الغير گرفتن حدیث از دیگری والاداء ابلاغ الحديث الى الغير ابلاغ کردن به دیگری وللاداء السياق حدثنی لمن قرأ على الشيخ کسی که میخونه روی شیخ کنار شیخ کتاب بعد میداره میخونه حدثنی فلان این حد حدثنی رو کار میبره لمن قرأ علی الشيخ علي لمن قرأ الشيخ الشیخ یعنی این شیخ بیاد ببخشید شیخ بیاد کتاب برداره بخونه شیخ بیاد کتاب برداره بخونه بعد میاد بيجي طرف حدثنی هرچند که ميتونه بگه اخبرنی هرچند که ميتونه بگه انبعنی ولی خب در رتبه اختلافه که حدتنی بالاتره یک چیز از قلم شیخ افتاد از حدثنی یک چیز بالاتره کی میتونه بگه سمعتو سمعتو از حد دیگه تصریح به سماع هرچن که بعض علما گفتن حدثنی بالاتره چون امام نسائی وقتی که رفت به مصر برای شنیدن حدیث شیخ از علمای حدیث نمی نسائی یا ترمزی شیخ از مجلس بیرونش میکنه میره بیرون از پشت در میشته به حدیث دیگه اونجا نمیگه حدتنی چون جز مخاطبین نبوده میگه سمعتو به خاطر همین مسئله میگن چی حدتنی تسریع به سماح با نیت یعنی شیخ قصد داشته که ابلاغش بکنه به خاطر همین میگن حدتنی بالاتر از چی از سمعتو اخبرنی لمن قرأ علیه شیخ او قرأ هو علی شیخ شیخ خودش بکنه روی شیخ یعنی شیخ بشنوه چه شیخ بکنه اخبرني اجازه او اجاز لي لمن روى اجازت دون القراءة. اخبرني ما همچین انبعنی اینها دلالت میده دلالت بر اجازه هم میده یعنی من بهت به شما بگم شما اجازه دارید سنن نسایی از طرف من روایت بکنید در حالی که نه من خوندم نه شما به اعتبار این کتابی که چاپ شده یا کتابی که نوشته من دیدم من میگم شما اجازه دارید با توجه به این کتاب شما از من روایت بکنم اجازه بهتون میدم این اجازه هست والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة حتى قراءة قراءتی يعني شيخ شیخ اجازه بده انجا میتونه بگه أخبرني إجازة العنعنة وهي رواية الحديث بلفظ عن وحكمها الاتصال إلا من إلا من معروف بالتدليس مثل إمام وليد بن, وليد بن مسلم الدمشقي معروفة بشيء بتدليس معروفة بالتدليس اگر عن عنه بکنه در روایتی اون روایت معنعنش قابل قبول نیست فلا يحكم فيها بالاتصال الا ان يصرح بالتحديث يعني اگر سته باشه بگه حدثنا يا اخبرنا يا سمعت قبل قبوله ولی در غیر این صورت با وجود که صدوق یا ثقه هست حدیثش قبل قبول نیست چون تدلیس میکنه تدریس خودش انواع داره تدریس تصویه داریم تدریس شیوخ داریم تدریس اسناد داریم تدریس خودش انواع ولی خب دو نوع کلی که امام به صلاح ذکر میکنه که تدریس اسناد یکی تدریس شیوخ تدریس اسناد اینی که شخصی یک راوی رو از اسناد حذف کنه حالا یا میخواد سند کوچیک‌تر بشه اونم چه جا حذف میکنه بین دو شخصی که ملاقات داشتن مثل اوزاعی و شیخش که بالاتره بین شیخ اوزاعی و اوزاعی واسطه ضعیفیه ولی دو میگه من این ضعفا را حذف میکنم تا اینکه شبهه ضعف از بین بره چون شیخشه خب اینجا میشه تدلیل تصفیه بدترین نوع تدلیل اسناد راوی حذف میشه که به ما وانمود بشه که این حدیث صحیحه خاطر همین خیلی از ائمه مثل شعبه میگوید لان ازمی احب الی ان ادلس زنا کردن به بکنم بهتر از تدلیس و تدلیس و اخو کذب، برادر دروغه حدیثی را قالب میکنه به ما یک راوی دروغی از اسلام هضم میکنه که ما توهم به ما ایجاد بکنیم که حدیث زیده به خاطر همین حکمش ضعیفه اگر راوی علما با استقرا تشخیص بدن که این تدلیس کرده دیگه حکم و روایت ضعیف اگر عنانه بکنه هذا وللبحث في الحديث ورواته, ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله بحث بشتراتين در علم رجال علم تخريج علم جرف تعديل علم مصطلح حديث بحثش هست تا همین قد کفایت میکنه قال الاجماع قال الاجماع هرچند که 20 دقیقه بیشتر وقت نداریم این اجماع در 20 دقیقه که نمیشه ولی خب قبل از اینکه ما به اجماع بریم من یک جزئی از یک ابیاتی هست میخونم مال امام ابو عمرو دانی متوفای سال 441 یعنی خیلی فاصلش با خیلی فاصلش با امام صاحب حایه ابن ابی داود خیلی زیاد نیست اون حایه متنی که میخونیم خیلی فاصلهشون زیاد نیست 316 بود کرده این 444 سال تولدش هم سال 371 یعنی تقریبا 50 سال بعد از وفات ابن ابی داود به دنیا آمده از علمای مشهور و مشهور در علم قرائت و در علم حدیث از علمای معروف اهل حدیث و اهل قرائت هر دو تا با از قراء محدث ابو عمرو دانی این ارجوزش هست تقریبا ارجوز المنبهه که هزار و خوردی بیته در علم قرائت و احکام تجوید و یک توصیات و نصیحت هایی داره من فقط اون چیزی که رب داره به اجماع یک نصیحتی داره این نصیحتش رو میخونم جالب رفت داره بعد بریم انشاءالله به بحث اجماع نزد اصولی ها چون اون چیزی که ما در ابن نبی داود خوندیم و به ذالک دان الاتقیا میخوام بگیم های خودمون بدونیم این اتقیامون چطور چطور بودن موقفشون درباره اجماع چی بوده مثلا و به ذالک دان الاتقیا قال تدري أخي أين طريق الجنة طريقها القرآن ثم السنة ابتداش همون ابتدأي كيه ابتدأي ابن ابي داود اول توسيه بشي توسيه بالقرآن والسنة طريق طريق بهشت اگر مخي عالم متقير بدونيد در تمسكش بالقرآن والسنة مشخص کلاهما ببلد الرسول و موطن الاصحاب خیر جیلی این هر دو محل نزولش در مدینه بوده و معدن الاثر من خلاصه میگم مثل حائیه دیگه نمیام تک تک ابیاتش بگم فقط سری میرم جلو فقط یک چیز کلی میگم تا بریم به اصل بحثمون از کتاب بعد دیدم شیخ طاهر کپی میزنه براتون اصلا قصه نخورید اگر بخوام من املا بگم اینجا شیخ دیگه تا فردا صبح هم تموم نمیشه ومعدن الاتباع والاخيار والفقهاء الجله الاحبار معدن نجايقاه علماء تابعین و علم از محدثین و دیگران از فقها میاد بعد مثال میزنه امام مالک فاتبعا جماعه المدينه فالعلم عن نبيهم يروونه یعنی علم تو میخوای بگیری از علمای مدینه بگیر نرو به طرف بغداد اهل کلام حالا منظور خودش رو صحیح سریح میگه وهم فحجة على سواهم في النقل والقول وفي فتواهم اونا حجتن بخاطر اعتمادشون به نقل حدیث و فتوایی که بر اساس حدیث ده و على الامام مالک اذ قد حوى على جميع ذلك یعنی امام مالک هم فقه جمع کرده هم حدیث این به اعتبار بده بقولش قولش نه که مقلد امام مالک باشه حالا چون بعد خودش میاد میگه یعنی که نه تنها امام مالک بلکه احمد و شافعی و همشون منها اعتبار بده في الفقه والفتيا إليه المنتهى وصحة النقل وعلم من مضى یعنی در فقه و همچنین در فتوا اعتبار داره به خاطر همون اه، صحت نقل یعنی نقلات صحیح از حدیث نبی نبوی که بهش رسیده و به اونها اعتماد کرده در فتواش معروف امام مالک متحرک شد که شاید شاید بلاغیاتی در مؤدعش باشه وامحو الذي في الكتب والصحيفة من قول ذي الرأي أبي حنيفة كسي بهش بر نخوره چون دنباله داره هنوز زوده یعنی تصمیم نگیرید گفته ابو حنیفه اگر در کتابی داری که صاحب رأی پاکش کن چه موقع نه مطلقاً نه اینکه کتابی ابو حنیفه ما آتش بدید ادامه داره خط دومش مهمه و صحبه اذا خالف التنزیل ابو حنیفه بس اتباعش اگر مخالفت کردن با حدیث گفتن این آحاده این جمله این آحاده را ازشون نگیر چون با عقل خودشون دارن نص را رد میکنن و تعارضی با نص میسازن قال وامح الذي في الكتب والصحيفة من قول ذي الرأي أبي حنيفة وصحبه إذا خالفوا التنزيل وخالف في حكمه الرسول الله چه بخالف حنيفة باشه چه شافعی باشه هر کدوم شما خودتون میدونید صفت الصلاة الولی رو خوندید از امام مالک نقد میکنه شافعی نقد میکنه احمد نقد میکنه ابو حنیفه کنه میکنه من خلاف قرآن و سنت قول خودشون من دیدی خلاف قرآن و سنت بزنی به دیوار درسته این دیگه نیاز بحث و نقاش نداره حالا بچه شاهدمون من از اول خوندم تا بدم که مصنف چی میخواد بگه بچه شاهدمون الان اینجاست و حکه بله و ما تجد للقياس داوود في دفتر او قرطاسی وقتی که قیاس امام, امام داوود میبینید داوود ظاهری قیاس رد میکنه این حرف از داوود ظاهری نپذیر داوود ظاهری که بعد از چهار قرن بعد از رسول الله اومده قیاسی که مشهور بوده از عهد صحابه و ما بعدشون و اعتبار داره در چهار مذهب این یک این داوود ظاهری میاد انکار میکنه این بهش اعتبار نده نه که کل اقوالش نه بحث قیاسش من قوله همچنین من قولی اذ خرق الاجماع همچنین خرق اجماع یعنی عدم پذیرش اجماع و فارق و والاتباع هم تابعین و هم اصحاب مذاهب چهارگانه را کنار گذاشته و تبع الجاحق و النظام پیرو جاحق میشه و النظام این دو نفر که سخت ائمه محدثین نقدشون کردن و تبع والنظام و النظام و من بغى و الاسلام اونهایی که پشت به اسلام دادن و علما حکم تکفیرشون دادن نه که جوهری اینجا حکم تکفیرش داده این ابو عمرو دانی هست گفته من نیست حالا لازم هم نیست که تکفیر بشن یعنی بحث این که فعلشون کف بوده در نقض اجماع چون نقد اجماع اگر ما بعد بگردیم به جاهر و نظام دو تا فتانی بودن که اومدن با خرق اجماع تفرقه بندازن بین همه اهل سنت در بحث خلافت بکر و عمر و عثمان و علی و در مسائل دیگه خصوصا این چیز که ما روش حساسیم زیاد این چیزی که ما رو هم چنان سنی نگه داشته همچنان روی سنیت خودمون پابرجا و مستقیم هستیم اجماع سابقین اولین از مهاجرین و انصار بر خلافت کیه؟ او بکر صدیق چیزی ما رو نگه داشته محکم متدرزد نمیشه نه که نظام جاهل باشه یا داوود ظاهری یا هر کسی میخواد باشه تو این قضیه با کسی شوخی با هیچ کس شوخی نداری اینجا گذاشت نبض اسلام پشت دادن به اسلام چون اسلاممون اینطوری به طریق اینها رسید که قرآن رو جمع کرد مگه نه ابوبکر صدیق بود طعن در ابوبکر صدیق طعن در قرآن چون جامعه ابوبکر صدیق شما ابوبکر صدیق رو ساقت کردید فردا قرآن هم ساقط میکنید به تسلسل میاد مگر همینطور نشد مگر جاهل و نظام نیومدن گفتن قرآن مخلوقه به ترتیب دیگه پله پله گفتن مخلوقه بعد چی شد گفتن قرآن مخلوق این عقل این عقلی که همینجا هست مخلوق خب این مخلوق اینطور میگه این مخلوق اینطوری میگه پس عقل مقدم برشین این یقین اون زنه اون زنی به رسیده این یقینی پس عقل مقدم بر نقل نکنید تسلسل میاد اول قیاس بعد اجماع بعد تقدیم عقل بر نقل في نفي الاستنباط والقياس وما جرى عليه امر الناس در نقد استنباط و قیاس و همچنین اجماع این اموری که دیگه به تواتر به مرسه اینها یعنی من این وجه شاهدی که دارم میکنم میخوام اینو بهتون بگم اولین کسانی که اومدن نقض اجماع و قیاس کردن کی بودن جاحظ و نظام معتزلی اونهایی که اصحاب رسول را قبول نداشتن و جانب الاراضی المبتدعه نزد اتقیامون علمامون متقدمینمون معتزله جز محدثین بودن اهل حدیث بودن احادیث روایت کردن یه کتاب شما بگید معتزلی نوشته باشه مثلا ده تا حدیث توش نقل کرده باشه شما برید نگاه کنید شما برید کتاب اصول خمسه عبدالجبار حمدانی را بگیرید بخورید چند تا حدیث میبینید توش میبینید ارسطو سقراط یوس نمیدونم فارابی چیکار بکنیم با اینا دینمون از رسول الله بگیریم و دینمون از ارسطو بگیریم برید بخونید دینمون را از این مبتدعین جهم و صفان جعد و درهم و اتباعشون واصل ابن عطا و جبایی و قاضی عبدالجبار دینمون را از اینها نمیگیریم با هیچ کتم شوخی نداریم چرا؟ چون اینها اومدن تشکیک وارد کردن در خرافه راشدین در کلام خدا در صفات خدا در توحید خدا ما بخاطر همین از همون عهد قدیم تا الان اگر مخالفت میکنیم اگر رد ردی می نویسیم ردودی میدیم ذب از سنته ذب از اصحاب یعنی دفاع از اونا دفاع از سنت اگر دفاع نکنیم هر کسی هر چیزی بخواد بگه اگر حوزه دین اون قلعی که باید محکم باقی بمونه اگر ما قرار باشه تضعیفش بکنیم چی میشه إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا إنما ينتزعه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا دیگه مردم من جهال فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا دیگه گمراه میشیم مثل پدران خودمون قبلا میرفتن پای قبر نز و نیاز میگردن و زفت میگردن آخرش عاقبتمون هم همینه اگر قرآن و سنت رها بکنید شما در نظر بگیرید عاقبتمون چیه شما بخاری رو بردار مسلم رو بردار کدوم کتاب معتزلی مبتدع از اونها از اتباعشون شما برید یک کتاب بیاری که بگن آقا این شرک اکبره ذبح به خدا درست نیست نظر به غیر خدا درست نیست قسم به غیر خدا درست نیست برید کتاب های معتزله رو بخونید برید یک مدرک بیارید یک حدیث استناد کرده باشن بگن قسم به غیر خدا بگن رسول الله گفته من حلف به غیر الله فقط اشرک من نظر به غیر الله فقط اشرک ان التمائم والتي ولا تشرك برید نما بکنید غیر از انتقاد انتقاد سلف و صحابه در اثبات از مواصفات دیگه چیزی دیگه توش کتاباشون نیست غیر از نقص نقص کردن فقط از بین بردن حذف کردن فقط نابود میخوام بکنم بس هدفشون نابود کردن دین و جانب الاراضی المبتدع این اراضی باش مبتدع که ادب و افت کلامشون در مقابل اصحاب نگه نمیدارن نگاهشون هم نکن کسی به اصحاب بدگویی میگه نگاهشم نکن حرفم باش نزن بلا و برامون روی ایمانمون هست که خداوند با اون اخوتمون رو ساخت ما تابع اونها هستیم الذین تبعوهم بهشان ما رو راه اونها هستیم و دعاگو هستیم و میگیم خدایا ما و اونهایی که قبل از ما بودن اخوانمون برادرانمون که بودن دین رو به ما رسوندن شکرگزار خدا هستیم و دعا میکنیم پروردگار ما و اونها رو بیاموزیم وللذين سبقونا بالإيمان إن راه ماست وجانب الاراذل المبتدعه واعمل بقول الفرقه المتبعه فرقه المتبعه اونهایی أتبع دليلا دلیلا الدليل دليل دلیل قرآن سنة ما أتبع اونی واطرح الاهواء والاراء يقدم دنبال آراء اقوال مبتدع اقوال جديد دنبالش نباش و کل قول ولد المراء و هر قولی که سبب مرا و جدال بشه بحث درباره خدا حالا خدا میدونه فردا چی میشه نمیشه نرو شک وارد نکن در علم خدا ما میدونیم خدا میدونه از آینده اگر نمیدونست نمیگفت که فلان روز دجال میاد یا جوج ماجوج میاد در قرآن صریح بحثا رو کرده من دار به سنت فاستمعه اونهایی که تابع سنتن ازشون گوش بده و کل من قاد ما, ما قد حذف فاتبعه اونهایی که فش به مبتدعین دادن از اونها رهروی کن اذا رأيت المرأة قد احب ائمة الدين وعنهم عنهم ذبا اگر دیدی که کسی از ائمه دین دفاع میکنه رهرو و راه اونها هست و بذلك كان الاتقیاء رهرو دین اتقیای خودش هست بدون که باید او را دوست داشته باشه اون رهرو راه صالحین هست كمالك والليث والثوري وابن عيينة الفتى التقي والفاضل المعروف بالأوزاعي ومثلهم من من أهل الاتباع أهل البدع وأهل الاتباع فرق إنها أهل الاتباع كابن ابن المبارك الجليل القدري والشافعي ذي التقى والبر وعابد الرحمن ابن وابن وهبي وصحبهم أكرم بهم من صحبي والقاسم العالم بالإعراب قاسم بن سلام والفقه والقرآن والآداب وأحمد بن حنبل الإمام ونظرائهم من الأعلام وفضل الصحابة الأبرار وقدم الأسهار والأنصار وأبغض البدعية والمخالفة إنها مبغضين أهل البدع كسانك کسانی سفار سینهشون بقاطر هفز به القرآن مخلوق نيس إن أسماء صفاتك بهم بهمون وبشي اعتقاد داریم اعتقاد إيمان توحيد أسماء صفات اینها بودن که سینه سفر کردن والله حبشون در قلب ماست و ابغض البدعیه و هر کسی بغض اونها رو داره ما بغضش داریم بغض في الله ان اوثق اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض والبغض في الله مهمترین مسئله ای که ایمان رو نگه میداره چیه حب في الله و بغض في الله کسی که بغض ائمه دین رو داشته باشه ما بغضش داریم و ابغض البدعیه والمخالف ومن تراه لهما مخالفة فاعلم بأنه من أهل السنة فالزمه واستمسك به بما قد سنه بحثا بعد از این دیگه بحث اعتقادی شروع میکنه همونطور که حایه داریم اینجا هم مطلبی هست درباره اعتقاد میگه قبل از اینکه بخواد احکام تلاوت را بگه میاد بحث قبل از اینکه بحث تلاوت را بگه میاد بحث آداب طالب علم را اول میگه از کی بگیره از کی نگیره بعد بحثای اعتقادی رو میکنه ابتدای بحث اعتقادی این بحثی که الان خوندیم بعد از اون دیگه میره به همین مباحثی که ما داریم در حایی میخونیم همین خودش با نظم دیگر ترتیب دیگر در همین ارجوزی داریم که که خوندیم که در یعنی مکررش در حایی هم خواهیم خوند قال الاجماع دو دقیقه وقت داریم فقط اصطلاح و لغتش میکنیم اجماع دیگه من ده دقیقه استراحت میکنیم بعد دوباره اجماع ادامه میدیم قال الاجماع تعريفه الإجماع لغة العزم والاتفاق إجماع يعني اتفاق تجمع عزم شذيك قل معروف محتمل و اتفاق مجتهدي هذه الامه نقف اجتهاد همه اجتهاد اتفاق مجتهدي اتفاق مجتهدي اهل اجتهاد يعني لازم نیست الان مثلا بالفرض یک میلیارد مثلا بین اتفاق بکن در قضیه اتفاق و مجتهدی هذه الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي بر یک حکم شرعی اتفاق نظر بکنه اتفاق نظر بکنه فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف حالا وجود خلاف چقدر باشه حالا بعد خواهیم گفت وجود خلاف یعنی خلافی نباشه آیا خلاف مدت زمانی کم حالا چون این قید نیورد ولی در اسود این قید میورد بعد النبی میگه اتفاق مشتهدی هذه الامه بعد النبی على حکم شرعی بعد دیگه حالا در تعریفش که داره میگه باید یه قسمتش در اون چیزی که خارج میشه گفت اتفاق مشتهدی که میگه مخالفی نباشه ولی خب چه مخالفی نباشه باید مقید میشد اتفاق مشتهدی این امه و عدم مخالفت در اون زمان کم اگر زمان زیاد بود مثلا 400 300 سال گذشت هیچ کس نبود که بگه آهن حلاله ابن حزم اومد گفت حلاله آیا اختلاف ابن حزم اعتبار داره دوازده تن از ائمه حرمت اجماع در حرمت آهن رو نقد میکنن ابن حزم نقد میکنه آیا اجماعش اعتبار داره خیرش اعتبار نداره حالا چرا اعتبار نداره دلیلش چیه چون ما تابع قرار است تابع من باشید که ما باید تابع دلیل باشیم دلیل چی میگه قایم و خرج به قولنا مجتهدی العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم وقتی این مجتهد دیگه شما نیارید جاهد شما دیگه نیارید نظام اینا اهل اجتهاد بودن چند تا حدیث حفظ بودن چند تا دلیل حفظ بودن اهل علم بودن پیش اوزعی خوندن یا پیش امام مالک خوندن اینا اهل علم نبودن اهل علم نبودن اهل علم کسی که به دلیل شرعی آگاه این اهل علم اهل علم شرعی ها نه که گفته یا نمیدونم فلان علامه لغوی گفته ابن فارس گفته یا نمیدونم فلان لغوی گفته ابن منظور در لسان عرب گفته اینها درست عالم به لغت بودن ولی اهل علم شرعی ما در علم شرعی داریم بحث میکنیم گفت علی حکم شرعی حکم شرعی هم کسی میتونه استخراج که عالم به شریعت باشه به قرآن و سنت اما کسی که عالم به قرآن و سنت نباشه نمیتونه دست حکم استخراج بکنه و خرج به قول مجتهدی العوام والمقلدون فلا يعتبر وثاقهم ولا خلافهم نه خلافشون معتبره نه بفاقشون چه متفق باشن چه مختلف باشن به ما فرق نمیکنه و خرج بقولنا هذه الامه اجماع غيرها فلا يعتبر الكفار منافقین میخوان اجمع بکنن اون دیگه برامون هیچ اعتباری نداره و خرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إن يعني قال اتفاق بشدار عهد النبي تقوم بش إجماع قفتنا مشت صلى الله على محمد وعلى آل محمد